anasema wajuwairiyatun yadribna bidufi ilhali vijitoto vya kike vidogo vidogo juwairiyat wingi wa neno juwairia juwairia ni bintun saghira kiji binti kidogo juwairia wakiwa wengi juwairiyat wajuwairiyatun yadribna bidufi ilhali vitoto vinapiga dufu kiongozi wa dini amekuja sehemu ya harusi manake inafaa kuhudhuria sehemu ya harusi hata kama ni imamu mkuu wa mahala fulani kwa kuna vitoto vinacheza cheza vinaimba imba vijibinti vidogo ambavyo havifitinishi akahudhuria kiongozi mahala kama hapo kwenye malahi ha? Eh, kwenye upumbao watu wanaimba wanacheza vijitoto wenyewe vimevalishwa ama machungi ma, ma, yao yamefanana, labda wanapiga dufu, wanaimba imba, wanamwambia bibi harusi, hakuna ubaya. Tumeelewana vizuri hapa? Kwa nini Mtume kafanya hivi alayhi salatu wassalam? Yandubna man qutila min abaihinna, katika zile nyimbo zao wanazoimba huku wakipiga dufu, yandubna, wanataja mazuri za wale waliouawa yandubna man kutila, wanataja mazuri na sifa njema man kutila, za wale waliouawa min abaihinna, miongoni mwa baba zao, yauma Badri, siku ya vita vya Badri, wanaozungumzwa kwa uzuri fulani kwa kadha wanaimba fulani kadha kadha wanaimba hata qalat jariyatun mpaka kikasema kibinti kimoja kikiwa kina lengo la kumsifu mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kikasemaje kile kibinti radhiallahu anha kikasema wafina nabiyun ya'lamu ma fi ghadi na tunaye sisi nabii anayeyajua ya kesho kijibinti maskini mtume akanyamaza ah hakunyamaza mtume hanyamazi batili فقال النبي صلى الله عليه وسلم akasema mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia yule binti mdogo la taquli hakadha usiseme hivi usiseme maneno haya manake kwamba munkar anakatazwa mpaka mtoto mdogo mtu asiyasema ah kwa nicho chajua nini kimaskini cha Mungu si ukiacha tu nyinyi ndio mmezidi ah, ah. la taquli hakadha usiseme hivi waquli ma kunti taqulina, endelea kusema yale uliyokuwa ukiyasema mwanzo, endelea na yale maneno yako mengine, yale zile nyimbo zako nyingine, lakini haya usiseme haya, kwa sababu hili ni katika mafatihul ghaibi, hakuna anayejua isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Anamfundisha tauhid, anamkataza shirk. Inna Allaha indahu ilmu saa wa yunazzilu al wa ya'lamu ma fi al wama tadri nafsun madha taksibu ghada wama tadri nafsun bi ayi ardhin tamut inna allaha alimun khabir ni allah peke yake ndiye mwenye kumiliki funguo za siri zimetajwa katika sura nyingine zikafafanuliwa kwenye sura hii Luqman wa indahu mafatihul ghaib kwenye suratul an'am la ya'lamuha illa huwa zipi hizo mafatihul ghaibi al yeye ndiye anajua kiama kitakuwa lini yeye ndiye anajua mvua itashukaje lini kwa kiwango gani yeye ndiye anajua yaliyomo kwenye matumbo ya kina mama mtoto wa kike au wa kiume atabalehe au hatofikia ataingia peponi au ataingia motoni wama nafsu madha taksibu ghada hakuna nafsi itakayojua kwamba kesho itachuma nini wama tadri nafsu bi ayi ardhin tamut hakuna nafsi inayojua itafia wapi rahisi kujua ulipozaliwa lakini si rahisi kujua utafia wapi na utakufanya Allah atupe husnul khatima la taquli hakadha usiseme hivi waquli ma kunti taqulina sema yale uliyokuwa ukiyasema mwanzo rawahu al-bukhari anasema sheikh fa aqarraha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam ala ghinaiha mtume sallallahu alayhi wasallam akamkiri akamkubalia yule binti ala ghinaiha, juu ya kule kuimba kwake alipokuwa akiimba. Lakinahu ankara alaiha hadha alladhi qalatuhu, lakin amemkatalia hiki alichokuwa anakisema, kwa maana kwamba yafaa kudhihirisha furaha kwenye nini? Kwenye ndoa. Kuna watu ukikataza tarabu zao, ukikataza baikoko ukikataza sijui vidumbaki si vitu gani ukikataza msanja ukikataza mdumange wanasema hey, eh, sasa hii ndoa gani sasa hii ndoa gani sasa ndoa furaha bwana leo sio furaha furaha ndio lakini kwa kiwango kipi kwa njia gani kwamba waachiliwe wanawake na wanaume wacheze kwa pamoja wameshikana wafanya kadha hivyo muachiwe kisa furaha ah, furaha ni kama hizi watoto wanaimba, wakina mama wanaimba, watu wanacheza, eh, uchezaji wao mzuri, mavazi yao ya heshima. Mwanamke anavaa kile ambacho kwamba anaruhusika kisheria kuonwa na mwanamke mwenzake. Sasa pia mwanamke haruhusiwi kumwona mwanamke mwenzake baadhi ya maeneo, kuona matiti yake haruhusiwi, kuona kitovu chake, kuona paja lake haruhusiwi. Sasa angalieni kwenye maharusi haya. Wanawake wanavaa nguo ambazo watakiwa wazivae wakiwa chumbani na waume zao, wanazivaa kwenye harusi. Ndio sehemu mtu atakaoonyesha fahari zake, amechafuka vidole kwa dhahabu. Nasema amechafuka kwa binzari, kachafuka maskini hata kama za mwazimu, baadhi ya wakati kaazima mtu ule wake ipotee moja wa an aisha radhiyallahu anha na imepokelewa kutoka kwa Aisha Allah amridhie annaha zaffat imra'atan وقد كانت يتيمة في حجرها كما Aisha alimwandalia harusi mwanamke mmoja وكانت يتيمة وقد كانت يتيمة في حجرها na alikuwa ni yatima aliyekuwa katika malezi yake analelewa na Aisha huyo binti Aisha akamwozesha mmoja katika maansari binti ambaye alikuwa ana udugu na Aisha dhata qarabati laha ana udugu naye yatima alikuwa akiishi kwa Aisha na alikuwa ana udugu naye kumwozesha huyo yatima aliyekuwa katika malezi yake ila rajuli min al-ansari kumwozesha mmoja katika maansar mtume akaja sallallahu alayhi wasallam akauliza فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما كان معكم لهو akaja mtume sallallahu alayhi wasallam akasema ma kana ma'akum lahun hamna upumbao wowote kwenye riwaya ahadaitum alfata mmempelekea binti ambaye atakwenda kumwimbia inna alansara yujibuhum lahu maansari wanapendezwa na upumbao makumbazo, nyimbo kuimbiwa imbiwa hivi, kucheza cheza. Mlipompeleka yule kwa mume mlimsindikiza, alisindikizwa na mabinti wenye kuimba na wakacheza cheza, kwani hakika maansari wanapenda jambo hilo. Rawahu al-Bukhari. Wa fi riwaya, na kwenye mapokezi alisema fahal ba'athum ma'aha jariyatan tadribu bidufi je mmemtumia yule bibi harusi mmemtumia hata kijibinti chenye kupiga dufu kultu nikasema takulu madha alafu kisemeje hicho kijibinti bila shaka kitakuwa na wenzake qala anasema takulu awe anasema katika hali ya kuimba mathalan atainakum atainakum fahayuna nuhayikum laula aldhahabu alahmar ma hallat bawadikum walaula alhintatu samra ma samunat adharikum awaambie atainakum atainakum tumekujieni tumekujieni fahayuna nuhayikum tusalimieni tuwasalimie tuwamkieni tuwaamkie tutakieni mema tuwatakie mema maamkizi hayo unamwambia mtu hayaka llah kimaamkizi asili yako asli yake ya maneno hayyaka Allah Allah adumishe uhai wako hayyaka Allah maamkizi yako mpaka leo katika baadhi ya maeneo waarabu mara nyingi hata wa Yemen wa Saudia ukikutana na mzako unamwambia hayyaka Allah na yule anajibu Allah yuhayyik au hayyaka Allah wa bayyak na yeye anajibu Allah yuhayyik wa yubayyik ah hayyaka Allah kama na Allah akupe uhai bayyak adumishe furaha zako hayyaka Allah wa mayyak fahayuna tuambieni haya maneno nuhayyikum na sisi tuwarudishie laula dhahabu al-ahmar kama si dhahabu nyekundu ma halat bawadikum neno bawadikum nipigeni mstari sijalijua mpaka sasa law kama si dhahabu nyekundu ma halat bawadikum walaula alhintatu samra na lau kama si ngano ya manjano ma samunat adharikum vigori vyenu wasingelinenepa nyimbo kama hiyo waimbii na ziko nyingine nzuri tu kama hizo hata kwenye uh, jamii zetu kuna kuna nyimbo kama hizo wanasema wale wa uh, kwa mke wanawaambiza wanawaambia wa kwa mume na kuna ambao kwamba wanasema ya kwa mume kuwaambia kwa mke wako wapi walio wanasema kule kwetu wako wapi waliotubutia eh, na hivi sasa tumesha waingilia yani wako wapi waliotuita kubutia maanake kuita Kiswahili cha Kimtangata wako wapi waliotubutia yani waliotuita na hivi sasa tumekwisha waingilia yani tumeshawajia na wale wanajibu tuko hapa tulio kadha sio na kitu kama hicho kwa hiyo ipo hata mpaka leo kwenye jamii za Waarabu wanafanya hivyo. Yemen kule utakuta wanaoimba wakatu, wanaume wanakuwa wanaume, lakini hawapigi madufu, wanatumia zile uh, mfano uh, Yemen wanatumia wanatumia silaha, wako mume wanapanga mstari, wanarukaruka mithili ya Wamasai wanaofanya baadhi ya maeneo, wanaimba kwa mume, wanaimba kwa mke, kama wana bunduki wanapiga juu bunduki zao, wale wanapiga na wale wanajibu hivyo kwamba hii ni harusi, furaha ya harusi. tumeona vizuri eh? بادي ما حلت بواديكم بادي فاعل من بدا مبدي tuangalie إن شاء الله البادي المقيم في البادية حلت وسنجلي ما حلت بواديكم لولا الذهب الأحمر حلت بواديكم تنغليها حلت وسنجلي pendeza sasa bawadikum ni nini nakusudiwa bidhabt anasema yuallimuha rasulullah sallallahu alayhi wasallama mtume anamfundisha cha kusema وقال النبي صلى الله عليه وسلم na mtume amesema faslu ma baina alhalali walharami as-sawt bid-duffi kitanganishi kinachotenganisha baina ya halali na haramu asautu biduf ni sauti ya dufu. Maana sauti ya dufu ni ishara kwamba kuna furaha, kuna ndoa imepita, ndoa ni halali. Yanayofanyika kwenye kificho ni mambo ya haramu. Kinachotenganisha baina ya halali na haramu ya zinaa ni sauti ya dufu, furaha. Watu wanajua kwa uwazi wake kwamba hii ndoa imepita. Kinyume chake mafichoni inakuwa ni mambo ya zinaa, mambo yasiyofaa. لكن lakini ذهن inadhihirishwa رواه الترمذي وحسنه والنسائي وابن ماجه وأحمد بقى مشواك وبالله التوفيق والحمد لله رب العالمين